L-Aġenzija. Jieħdu sem. Serena, Charlene Azzoppardi. Gianni, Johan da Battista. Kerry, Janice Ancelleri. Mikil, Stephen Meli. Max, Daniel Falzon. Ortenzja, Natalie Abela. Jieħdu sem ukoll Marigold, Elaine Borg, Turu, John Paċ, Cynthia, Maria Kirkop, Miss Manduka, Madeline De Giorgio, Rosie, Mirja Maġus, Shelly, Connie Livori, Simon, Elliot Mikallef, Martes, Marushka Camilleri u n-narratur Michael Ratzen. Insellmu lilkom mis-semija ta' Kottuner 98 FM u għal darbohra nilqawkom għal episodju ieħor mill-kummedja romantika L-Aġenzija. Pass pass qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta' din l-istorja. Wara l-episodju tal-lum ikun fadal biss episodju wieħed fejn se naraw is-separu u jingħalaq fuq dawn il-karattri tagħna. Qabel ma nkomplu bl-istorja tal-karattri tagħna se nassistu għal siltiet mill-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Fl-episodju ta' ġimel għaddiet, rajna lil Lortenzja, nizlet lura Malta għat-tiċ ta' Serena u Kerry. Isma' bilħaqq, Lawrence ġej miegħek? Ma setax, inqabad xogħol dak. Uff, aħjar ġie. Konna nsiru nafuh ftit jiena u Kerry. U iva, issa mhux se tiltaqgħu miegħu għada la titilu għall-honeymoon? Sirna nafu wkoll li Rosie kienet mistiedna t-tieġ ta' Serena u Kerry, filwaqt li oħtha, Mary Manduka, ma kinitx mistiedna għal dan it-tieġ. Nagħmilhom jien għax inkeċċihom it-tnejn li huma. Mbagħad naraw x'jagħmlu. Hekk sew allura. Lilek li bilkemm jafuk stednuk, u lili, il-Kap tagħhom, le, ma stednunix! Dawk apposta għamlu ta' biex minn għalihom jaħarquni, biex ngħid, ara lil oħti stednuha u lili le, imma hekk qed jaħsbu li maħruqa, sejrin żmerġ ta' min minn għalihom li huma. Tgħid m'għandix bżonnhom jien! Meta rrid nista' mmur l-aqwa tieġ jien u mela tieġ tal-ħabba gozz bħal tagħhom! Palma tafu fl-episodju li għadda, assistejna wkoll għat-tiċ ta' Serena u Kerry. Biss qabel ma dawn it-tnej għalu Senior C, għaddew minn ħafna taqlib matul il-ġurnata tat-tiċ tagħhom. Il-kelb edha l-bżonnijiet tiegħu fis-salott. X'għamel? Mela se toħorġu turu. Il-laħwa kif insejt, issa x'se nagħmlu? Ara, aqbad il-barmil u l-biċċa tal-art u mor aħsel. Alla mana, kollox bil-kontra ġej illum. Intu kol seren. U ħallini kier, għalaq subajja mal-bib tal-kamra tal-banju, un għalali difer, għara kem ġejt edha sew issa, disa twal u wieħed qasir. Ej, għalak dalla ġab kollu, issa qbad naqra super glow waħlu. Għara xi tgħidlek l-oħra, nanti għalla jaħfirla kienet tagħmelek meta kien jinkisrila xi vażun. Għandek xi soluzzjoni aħjar? Ħammurant ħabibti, Hi għamlithomli, immur u ngħidilha tirranġahuli hi. Sirna nafu wkoll li fl-aħħar Cynthia aċċettat il-fatt li ħuha Mikiel kien se jiżżewweġ lil Kerry. Inti llum ma dek żejr, ma jistax ikun inkompli nsus fuqek. Imma ma tinix tort li dejjem inkun ridlek il-ġid. Jien oħtok u minn dumietet il-mamma dejjem jien ħadd ħsiebek. Biss issa naħseb li wasal iż-żmien li int tissetilja Avolja xorta waħda ma naqbel xejn li se tiżżewġu fi żmien daqshekk qasir int u Kerry, imma dik biċċa tagħkom. Għall-ewwel ma tantx kelli grazzja magħha lil Kerry, imma meta tkellimt magħha, indunajt li kelli żball, u għalhekk iddeċidejt li sakemm insibu post fejn toqogħdu, tiġi toqogħdu hawn miegħi. Grazzi, Cynthia. Almenu l-kliem tiegħek qed itini ftit kuraġġ issa. Mary Mandukar irnexxilha tiżloq mill-problema li kien hemm bejnha u bejn Simon permezz ta' pjan li ħolqot hi stess. Mhux jien, qabbadt lil min? U min hu għamel xogħlu sew. Issa ħa ngħidlek x'ser jiġri. Ħa tqum minn fuq dak is-siġġu, tiftaħ il-bieb u toħroġ il barra minn hawn u terġa' tidħol qatt. Fimt? Qatt! U jekk xi darba taż-żarda tersaq lejja jew lejn xi ħadd li għandu konnessjoni miegħi, Dawn ir-ritratti jispiċċaw għand martek. Kulħadd jaf min hi martek. Kulħadd jaf li llum il-ġurnata int wasalt fejn wasalt bil-kuntatti li għandha hi. Titilqek hi u int terġa' tiġi zero. Mingħandi ħadd biżżejjed flus. Li tajtek, tajtek. Issa barra! Lagħbtni meh! M'intix tagħmel wisq aħjar int. Assistenna wkoll għaċ-ċelebrazzjoni ta' żwieġ bejn Gianni u Serena, kif ukoll bejn Mikiel u Kerry. Jien Serena, nieħu lilek Gianni b'żewġi u nwegħdek li nżomm ruħi fidila lejk fir-risq tajjeb u ħażin, fil-mard u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Mikiel, ħu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabbti u tal-fedeltà tiegħi lejk, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ħuti għeżież, wara li assistejna l-kunsens li taw lil xulxin, Kerry u Mikiel, nitolbu lill-Mulej biex mil-lum 'il quddiem ikompli jassistihom u jqaddishom bil-grazzja tiegħu. Nitolbuh għalhekk jisma' dawn it-talbiet tagħna. Fl-episodju li għadda, assistejna wkoll għal mewt ta' Mary Manduka. Ġiet fuqha għal arrieda, hekk kif rat il-viżjoni ta' żewġa Paul fil-lejla tal-31 ta' Ottubru. Jien naħfillek, ma ta' sempliċi darba Kerry u Serena għad jaħflulek ta' dak kollu li għamiltilhom. Taħseb, mistek tisħi mxejt, kif imxejt, id mara li tiġbetlek biss. Mara li l-ewwel id, it-tieni int u t-telet int. U għalhekk qed ngħidillek il-lejla. Ebda ħajtek mar. Beda ħajtek mar. Ajma, ajma qalbi. Beda ħajtek. Ajma. Ajma qalbi. Ajma xoġi. In-nifs. Ajma, ajma. U fl-aħħar tal-episodju assistejna għall-aħbar daqsxejn xokkanti Ġralek xi ħaġa, Hortens? Bajda karti ta'. Għadni kif ippruvajt pregnancy test. Immarkali positif. Tqila. X'inhu? Dawk l-għadkom kif smajtu kienu siltiet mill-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Imma sissa li nkomplu bl-istorja tagħna. L-istorja tagħna tal-lum tieħu posta sbieħ it-tnejn filgħodu, l-ewwel ta' Novembru, jum il-mejtin. Il-ħin issa tgħidha filgħodu. Rosie kienet għadha kif waslet mit-tieġ ta' Serena u Kerry. Ipparkjat il-karozza. Ħarġet mill-karozza. U daħlet id-dar. Mer! Mer! Wasalt jien. Mer! Mela daħlet torqod dik diġa. Mux soltu taħħa. Dejjem tistennin is-soltu. Mer! Ek, kif Rosie ma semet l-ebda risposta minnant oħta Mary, qabdet u fetħet il-bib ta' kamrita. F'daqqa waħda, Rosie tara li l-oħta mixħuta għal-mejta fl-art. Mer! Mer! Madonna tal-ħnina ġaralek, mer! Kellimni Mer! Mer! Mer, x'ġaralek? Għid, Mer, kellimni! Hello, abbulanza? Għandi bżonn abbulanza malajr urġenti! Biss, mhux kulħadd kien għaddej minn mumenti ta' niket bħal Rosie, Turu u Marigold kienu għadhom kif faslu d-dar mit-titxa bintom. Ma nixxi ngħidu, Marigold kienet fis-seba sema li binta kienet iżżewġet. Ħan għaddu ftit sa dar Elena, ħan naraw ftit x'inhu jiġri f'din id-dar. Aj, ma kif għajjajt, saqajja lanqas qed inħossom. Ma kien zarbun. Anki jena jgħid mer, bil-kemm qed narart. Ii, bil-mod inta jgħid, mela kien ta' jgħid jien x'għamilt, bażwart jew? Bażwart biex, lanqas li qatt qassam li kellin xkol waħda. Daqs kemm qassam tint. Jien qatt indur mal-mistednin imma. U jiex qatt nagħmel nisfa lis-samba jew, u xmejja kont idur il-mistednin flimkien. Skużi ta', inġi qed toqgħod tgħidli li jekk jien jgħid int bażwart. U x'ovvja li jien jgħid iktar minnek, Jekk jien għandi biċċa ta' trakuna u qisha ma nafxiex, ara int biċċat qiegħed. Insomma, għadda wkoll. Alla ħares leħ wara dawn il-battikati kollha. U għanajdlek ta' għax ma rridx naqla nkwiet għax mejt ta' kont biex immur naħtaf ħatfa lil Ġenoveffa. X'Ġenoveffa? Nejme, Ġenoveffa. Kemm il-Genoveffa nafu aħna, mhux il-mara ta' Pawlu tal-ħobż, imma kif ma jistħux ċerti nies. Iva mela x'għamlet? X'għamlet? Ħa ngħidlek jien x'għamlet, ġabet kontejner magħha tal-plastiku bdiet tieħu l-ikel magħha. U iva, għal daqshekk, dik f'kull tiġ jagħmluha. Imma jien mit-tix ta' binti interessani u ta' għad iktar u bħal metlek ma mort ngħidilha xejn biex ma naqlax inkwita l-kari. Laqas tistħi, laqas qatra li qatra żejt m'għandha fuċċa dik il-mara. Batta xi ħames darbit tieħu ta' u kontejner mill-kbar ġabet ta' Minn kollox kaxket magħha pastizzi, pizzes, pastini, żabbuġ mimli, ġobon, galletti, ara tiġi xtajt li ma kienx hemm ikel issa dik, għax dik fuq it-suntiera hekk ta' tmaqdar it-tix ta' kulħadd. Ta' bina biss kien tit sabiħ imbirek Alla, damet tiftaħar l-aħħar darba x'kellu lil Renato jkanta fit-tieġ. O jien kerri tiegħi kellha lil Mary Spiteri, hi, l-aqwa kantanta li hawn f'Malta. Iva issa qiegħa ftit Mary, għax robt l-ilmenti. Ilna mqajmin mill-ħamsa ta' filgħodu. U l-inqas ħaġa li għandi aptit bħalissa hija li nisma' dan it-tip ta' diskors. Eee, kem tkabbarna, il-senjura jien, hej, raħan nitla norqod mela, laqet indajjaqom in-nies imparla, qabel titlat fi xema ta' qoddim San Ġużeb ma marrux nixelu ġiġa waħda l-lejla. Naħseb aħjar nibda nara nsib xi xogħol tal-volontarjat, mela jien se nistikja ġurnata sħiħa magħha. Qabel tgħid kien ikun hawn Keri, imma issa spiċċajna jien u Mary, Weħidna. Nara x'nagħmel u ninkiteb f'xi għaqda. Imqar in-nofsinhar tal-ġurnata, dejjem aħjar milli noqgħod hawn nismaħħa teqret. Hekk nagħmel, xej xej ma tixroblix moħħi ġurnata wara l-oħra. Ifmu ftit, turu għandu ftit raġunux. Li tqatta ġurnata ma' Marigold mhux daqshekk faċli. Imma issa naħseb li wasal il-ħin li niffukaw ftit fuq il-karatter prinċipali ta' din is-sensiela. U żgur tafu għal min qed ngħid. Għaż-żewġ koppji miżżewġin friski, Serena u Ġanni kif ukoll Kerry u Mikiel. Wara t-tieġ, dawn baqgħu sejrin flimkien Mortensja, id-dar ta' ommha, biex iqattgħu lejl hemmhekk sabiex filgħodu jkunu jistgħu jitilqu lejn il-Greċja, flimkien Mortensja. Kienet Hortensja li ħeġġithom biex jitilqu l-Greċja għall-ħanimun u b'hekk ikunu jistgħu joqogħdu għandha u jkunu jistgħu jiltaqgħu wkoll flimkien ma' Lawrence, ir-raġel t'Hortensja. Mur għidilhom imma li fil-verità Lawrence huwa Max. Imma issa ħalliena minn dan kollu. Il-ġurnata tal-ewwel ta' Novembru kienet għadha kif bdiet għal dawn il-karattri tagħna. Daqqu s-sebgħa ta' filgħodu u Ortensja mill-kċina għajtitlhom biex jinżlu għall-breakfast. Serena, Kerry, umu għal breakfast. Biss għal breakfast ma niżel ħadd minnhom. Daqqu tminja u Artenzja reġgħet għajtitilhom Serena, Kerry, intom se tqumu jew? Laqqas din id-darba ma kellha l-ebda suċċess. Daqqu d-disa u din id-darba iddeċidiet li tmur wara l-bib tal-kmamar tagħhom u tagħmel dak li kienet kapaċi tagħmel. Serena, id-disa ta' filgħodu. Umu minn hemm issa. Tinsawx li fl-offsinar irridu nkunu l-airport għax fis-satejn itilqu. Jew tqumu issa, jew ser niġi nitfalkom barmi lil ma tnejli intom. Intom se tqumu minn hemm jew? Mela ejja qumu! Jekk ma tqumux sa nofsi oħra, nitfilkom il-geyser, neħli l-misħun kollu u bil-kiesaħ tinħaslu. Gawtejtuh il-lejl alla jbirek! U mid-dehra, it-theddid ta' Ortensja ma waqax fuq widnejn torox, għaliex tliet kwarti wara, iż-żewġ koppji flimkien ma' żwieġhom kienu jinsabu isfel, imbidlin u lesti. Qomtu fl-aħħar! Kważi l-għaxra! M'għandkomx għaġla? U iva Ortensja, fadal satejn biex immorru l-airport. Int jaqaw għadek fl-arja dal-għodu. Satej oħra mhux irridu mmorru l-airport, satej oħra rridu nkunu l-airport. U iva Ortens, relax, kollox lest għandna. Kull ma fadlinna nitfgħu il-passaporti fil-basket, dak kollox. L-aktar ħaġa importanti mela. Bajna naqra reqdin aħna Ortens, ta' fintux, ridna ngawdu naqra lill-irġiel tagħna. Heq. Int suppost taf x'jiġifieri għax iżżewwiġt qabilna. Ma naħsibx li int u Lawrence qomtu fis-sitta ta' filgħodu wara t-tieġ. Iva ta'. Bis-serjetà. U mela biċċajt, issa la naslu l-Greċja nsaqsuh il-Lawrence u jgħidilkom. Jien ma nbatix b'daw il-ħmerijiet ta'. Ismortent, int kollox sew, għax mill-biraħ law ma nafx kif qed narak. Le, ma ġrali xejn. Int qed tarani li ġrali xi ħaġa? Le, le, le, le. Insomma, Hortensja, Tidher ftit hekk veru ta? Mhux biex inżomma Kerry, hekk isek waħda minn dawk. Dawk min? Aw, eh, minn dawk li jkunu għaddejjin mill-menopawza. Mill-menopawza għaddej joħtok mela jien. Jiex id-dwejjaq dal-għodu ta' aqba twejdilhom Hortens. Xtajdinna Seren? Ara liħor qabis, trid ma ngħidilhom xejn Serena u toħroġ bidejha ġodda. U mhux xorta trid tgħidilhom xi darbohra. Anke jekk ma tgħidilhomx, xorta se jindunaw. Nindunaw? Mela x'ġara? Tqila żgur! Aranġ ta' inqabes! Kemm itik moħħok fejn trid? Veru Ortent? Iva veru, tridu tkunu tafu xi ħaġa oħra issa. Pjaċere, Ortenzja, ommi xferħatajtni dal-ħodu, ara Lorenz, eh, kemmu ferħan. Mela mhux bħali ta' għax indannata. Ma kienx mument li tlajt il-Greċja, Ara x'ħadt! Dak li ħadt għax għal darba li żżewwiġna bqajna reqdin sa nofsinhar, jien u Lawrence, għamilieli għamar raqlu. U Ivor tens, imma se toqgħod sejra hekk ta'. Wara kollox li jkollok baby hija xi ħaġa sabiħa. Veru Hortens, issa ma tista' tagħmel xejn. La ġej, ġej. Iva int, qed tara kemm int intelliġenti hux, kumpanija tal-melħ moħħok. Ara ħan itla' nbiddel għax ħataq biżli bl-ikraħ dal-għodu. Ħan saqsik għal kirjan sortenzja. Hemm xi breakfast jew xi ħaġa dal-għodu? Għandkom kollox fuq il-mejda, hemm il-cornflakes bil-ħalib lest, il-bajda għandkom it-te. Eh, proset ortenzja kemm għandek timing perfett. L-estejtom neżat kif inżilna minn fuq mela. Breakfast bħal tal-lukanti żgur għamilt ortenzja. Tinqala wis fil-ċina int? Le ta, anzi l-kontra. Ma għandix timing perfett. Dawk ilhom lesti mis-seba' ta' filgħodu, imma intom domtu ma qomtu. Iva veru, l-ekfas bħal tal-lukandi ser tieħdu, bl-unika differenza li l-cornflakes ser jkun xorob il-ħalib kollu u l-isfar tal-bajda se jkun inxtorob ukoll u t-te ser teħduh flok iced tea. Tajjeb hekk, ara nitlaq tinbiddel. Tgħid li qalbi, mhux honeymoon ġej, ġa bdejna bil-banda. U naħseb li l-kbira du ġej. Ekku, sewwa qalet, u kif jgħid Freddy Portelli, il-kbir, għadu ġej. Għadda l-ħin, daqqu s-siegħa u kwart ta' wara nofsinhar, u dan ifisser li kien wasal il-ħin għaż-żewġ koppji tagħna, flimkien ma' Ortensja, biex jibdew resqin lejn id-departures sabiex imorru għall-honeymoon tagħhom. Ommi, xeċitament għandi ker. Taf kemm ili nixtieq immur il-Greċja jien, imnalla sirna nafu lil Hortensio? Iva, ħana raw xinu ġej. Hemm mara, daq timsaħ l-art bil-geddum li għandha, u x-xaru nofs għandna l-Greċja, u naħseb ser naraw seklu flok naraw ħeddi malajr. Anki waqt it-tiċ il-bira, intefet għalija u daqshekk. Inti lek taf, għax li li met li xejn. Le, le, il-bira ħsirt naf jiena waqt it-tiċ. Kont qed indur mas-sala u rajtha ħierġa mit-toilet u mort inkellimha għax kont jien li nfittixha. Indunajt li kien ġralha xi ħaġa għax wiċċha abjad karti kien u qaltli li pprovat pregnancy test u li mmarkalha positive. M'għedtlikx għax ma tantx kelli ċans inkellmek għax wara t-tieġ imbagħad veru kont għajjiena u bqajna deħlin fil-kamra jien u Ġanni kif wasalna. Iva veru. Anke jien u Mikiel. Mm, x'lejl dak ja ħasra. Mm, ejdli, anke tagħna kien veru lejl speċjali. Isma, ġanni u Mikiel fejn marru? Mhux jixtru l-gazzetta qalu u iva għadu l-ħin. Ġej ftit saħdejkom jien, id-dejjaq bil-qeda waħdi. Ednilek tiġi saħdejn Ortensja, int ma Ikkalmaj ftit issa. Hekk jgħidu? Ikolli, hux, aħjar milli la nasal lura niżbrana lil Lawrence. U ej, Ortensja, issa toqgħodx tagħmel hekk. X'ser tgħidilha lil dik it-tarbija li qed iġġorr, la tikber, li kien hemm min ma ridhiex saħansitra minn qabel ma twieldet? Sew qed tgħidlek, Ortens. Heq, wara kollox, kemm int, u anke Lawrence tinħabbu. Hija xi ħaġa sabiħa li se jkollkom tarbija. Forsi għandkom raġun. Ma tantx kont qed nirraġuna, imma kont għadni taħt xokk. L-importanti li issa tħossok aħjar. Għandek għalfejn tħossok proud li se jkollok baby. Alla jibgħatilna tajba. X'ġara Ker? Ara min risaq fuqna. Dik min hi? Shelly, li kont immur naqra xorti għandha. Ara min hawn? Kerry, ġibek l-hawn. Ara Shelly. All right. Ok, jien. Sejra t-Turkija ħdejn oħti. Għal kollox, hawn Malta ma unħobs ta' xejn. X'għadd tal-affari! It-Turkija jkolli business tal-ġenn! Sewwa tagħmel hux? U int? Jien sejra. Il-Greċja, għall-honeymoon. Kif taf? Jien naqra x-xorti, kollox inkun naf. Ma stedintnix, Kerry. Lanqas Serena ma stednitek. Jien lilek naf, iddawwarix fuq ħabibtek. Tassew int? Sew qaltlek, iddawwarix fuqi? F'ġieħ kemm hemm ma tmurx tagħmilli xi ħaġa? Ma jimpurtax billi ma stenintnix ta', aħjar, iffrankajtli rigal. Ser tiltaqa' ma' xi ħadd il-Greċja. Ma' min? Xi ħadd importanti. Helena Paparizou, tal-Eurovision, żgur! Ilek tajt li tixtieq tiltaqa' magħha care. Eh, eh, eh, ma qtajtx, min hu? Raġel. Ilkom ħafna biex tiltaqgħu miegħu, it-tnejn li intom. Sakis Rouvas, tal-Eurovision, dak fans tiegħu aħna seren hux veru? Ommi ħanina xi ċitament! Kemm ilni biex niltaqa' miegħu, ommi lanqas irrid nemmen. I, dak anke jien ili ħafna biex niltaqa' miegħu. Dak kien ikanta dik id-diska hux, Shake shake shake shake shakin' amor, Crazy for love, Gimme some more. Dak hu iva! Min hu dan ix-xi ħadd int, Ortenzja? Ilek li ltqajt miegħu? Le hi, żgur li le, ta. Għandek żball. Inni noqgħod il-Greċja veru, imma qatt ma ltqajt ma' Sakis. Intom lilkom min qalilkom li se tiltaqgħu ma' Sakis? Dak intom wasaltu fiha, mhux jien. Mela ma' min ser niltaqgħu? Skużani, ġedtilkom biżżejjed. Fhimtek. Trid il-flus. Stennini hawn, ħa mmur infittex lil Mikiel u ngħidlu jtini xi ħaġa għax m'għandi xejn fuqi. Ibqa' hemm, tmur imkien. Illum hija l-ġurnata off tiegħi. Ma jien se ngħidilkom xejn, anzi diġà għedtilkom ħafna. Se jkolli nħallikom issa, l-ajruplan daqt jitlaq u qabel sejra nieħu kafè. Jalla jkollkom ħajja feliċi ilkoll kemm intom. Malaj iżżewwixtu intom it-tnejn? Malaj insejtuh lil Max? Din milli ma razzan qalet. Kif tagħmel x'kull waħda? Immur għaliha jinta. Oqgħod hemm int fejn trid tmur. Isma, semmi xi wieħed, sem jew x'ismu? Max, kien jaħdem magħna. Għaxa ilna dak, tu di Max għaxa ilna wkoll, waqana ċajt ma' Malta kollha. Ma fimx ta. Għar Ortenz, ħanejdlek l-istorja, imma fil-qosor, għax kull darba li niftakar minn xi xaddejna, tibda tiela l-pressjoni. Dak kien hemm wieħed jaħdem magħna, Flokok fl-uffiċċju tagħna qabel kien jismu Max u nsomma, kemm jien u anke Kerry kellna grazzja miegħu. U msomma, biex ma ntawlulekx, il-Majesta' tagħha Miss Manduka bdiet programm fuq it-television, Imħabba Ġenwina ma' Mary Manduka. Programm fejn kienet tlaqqa' xi nies li kellhom grazzja ma' xulxin u jaraw jekk hemm xi ċans li tinbet l-imħabba bejniethom. X'ħin sirna nafu b'dan il-programm, kemm jien u anke Serena applikajna biex immorru fuqu. U nnominajna lil Max biex jiġi għall-programm, peress li kellna grazzja miegħu t-tnejn li aħna. Mela morru fuq dan il-programm ta'. U ma jagħżel lil ħadd minna. U x-xebgħa li tajnih wara l-programm, naħseb jien, għadu jħossha sal-lum. Għalhekk kitbu dak il-ktieb fuqkom, mela? Iva, hi. L-għarfa ġurnalista Rosina Stellina Aquilina kitbitu dak. Għalhekk ma rridx tħallini niftħu l-aħħar darba mela hux, għax ma rridx li nsir naf l-istorja tagħkom. Mhux affarijiet li nieħdu gost bihom dawn, Ortensja. Ċerti affarijiet huma privati. U dan hawn, Meg, x'sar minnu? Taf int? Daqstant ieħor nafu aħna, sparixxa. Msieken, li kieku għamilha lili, mhux daqqa waħda kont intieh, imma niflaġellah! Mur għidilha li l-Hortense li kienet qed titkellem fuq żewġha, also known as Lawrence. Għadda l-ħin. Nibqgħu fl-istess ġurnata dik tal-ewwel ta' Novembru. Marigold kienet għadha kif lestiet tnaddaf u tiżbarazza dak kollu li nqala' l-ġurnata ta' qabel għat-tieġ ta' Kerry u Serena. Turu, m'għandniex xi ngħidu, kien għadu rieqed u għalhekk Mary iddeċidiet li ssajjar xi ħaġa l-waranofsinhar. Biss, hekk kif kienet se tibda tiekol, iddoqq il-qanpiena. Ux jafek minna għala l-ussa dan il-ħin. Glonk, Marigold marret tara min ġie. Quddiem wiċċha ssib lil Linda, it-tija ta' Serena. Għaddi, Linda, għaddi! Mhux se ngħidlek bonġu għax nofsinhar skorra bi tliet sigħat. Skużani ġej dal-ħin, imma issa għandu ngħid li jista' jkun ma nsejtx iċ-ċurkett tal-perla hawn hux ilbieraħ, għax jekk mhux hawn waqli fis-sala. Iva hawn qiegħed. Sibtu kif kont qed nisbarazza. Kont ser nċempillek iktar tard, infatti. Għall-erwieħ jaħasra, kont ġa ħadd qata'. Naħseb insejt nerġa' nilbsu meta mort naħsel idi. Nagħmillek xi ħaġa? La qed toffrili ma ngħidlekx le. Naqra kafe tajba jekk jogħġbok. Ħalib trid? Iva, tal-kartun jekk jogħġbok. Zokkor? Xejn, ilsini ħelu biżżejjed. Oh, kieku taf. X'għedt? Għedlek, iva iva, naf. Għadda u kol, mer. Ek jajdu, ker kienet ħelwa kerri jux. Anke serena. Iva, iva, imma kerri kienet iktar ta. Le, skużi, jekk niġu f'dan, il-libsa ta' serena kienet izbaħ. Kien fi aktar dettal, Ta' Kerry kienet sempliċi. Għax aħna kollha s-sempliċi nħobbu. Mela qabdan ta' ċolli u żigarelli, qisha tal-karnival. Ġifieri int qed tgħid li Serena kienet liebsa tal-karnival? Eh, u int qed tgħid li Kerry kienet qisha ċassa? M'għadtx hekk jien, dak int qed tgħidu. Imma hekk rid tfisser? Ġejja toqgħod tgħid għax kienet liebsa sempliċi. Bħalissa telqu lejn il-Greċja. Iva, diġà ilhom sija bejn sema' u ilma. Turu mhux hawn mer. Dak, dak għadu rieqed ruħi. Ilu mill-bieraħ qisu qatta l-ġebel. Somma ħjarta, la jkun hawn storbju xejn minn ajru. Jien hekk għettila l-Serena, għettila miskom mortu l-Ġermanja jew l-Iżvezzera għal ħanimu. Imma minħabba keriju Mikil ma setawx, għax qalu li brok. I, da żgur li brok imsiken. Mikel biċċa portinara u issa qed ifittxu post, hux? Eħ, hekk kif ġiethom li ser joqogħdu ma' dik li taħdem magħhom, Ortenza jew x'jisimha, ser jiffrankaw ħafna flus. Kulma jridu jħallsu għall-passaġġ u xi affarijiet xixtru. Mhux hekk hux? Għax Mikel u Kerry tiegħek Brok kellhom ibatu Serena u Ġanni msieken, għax anke Ġanni biċċa portinar, imma li kieku riedu kienu jaffordjaw jmorru xi mkien aħjar. I, qed tara kemm int għarfa. Imma Serena għandha magħha mistrieħ li għandhom post lest minn kollox, il-post tagħha. Kerem Mikiel għad iridu jixtru, peress li mhux għoljin il-postijiet tal-lum. Dan kollu għaks insejjaħlu jien. Kont ser ngħidlek fejn qiegħed l-għaks lilek. Ara, tweħħillix dawn l-erba' crackers li qed nieħu. Bil-mod, tridni nitlaq hux, erani sejra, tieni ċ-ċurkett 'l hawn. Ħa, ħud diċ-ċurkett. Kellek għalfejn tiġi hawn. Ma kontx taf tistenna sakemm kienu jiġu lura mill-honeymoon u kont nibagħtulek ma' Serena. U ġġibek kellek xi trilogy. Tila! Le le, serħu raskom, ma mititx marigold, soda daqs il-blat għada. Għadda l-ħin, u ż-żewġ koppji tagħna waslu Greċja flimkien Mortenzja, Ekku, wasal il-ħin li kemm Serena u anke Kerry jiltaqgħu ma' Lawrence, ir-raġel ta' Ortensja, li mhu ħadd ħlief Max. Ippreparaw irwieħkom. Ajma, x'nas qabadni issa? Ovvja hux, ħames sigħat fuq l-ajruplan? X'mixja din hej? Għax hawn qed jirranġaw it-triq bħalissa u l-karozzi mhux jidħlu hawn. Wasanna! Din id-dar tiegħi! Proset xi ġmiel, x'bib għandek kemm kbir? M'għandux problemi biex jgħaddi Lawrence? Anke li kieku kien żgħir, xorta kien jgħaddi għax qasir. Hawn lor, wasanna aħna, ej jiftaħ ħieħa tiltaqa' ma' sħabi. Ġej ta' għandu kurżità biex isir jafkom, naqqas isimkom ma' għetlu għax naf kemm ibati bil-kurżità. Lawrence. Dawn sħabi, Serena u Kerry, u dawn ta' magħhom. Max! Max! Le, hi dan Loren! Dak Max! Ja biċċa ta' mafjus li jent! Imma kif kullum kien rridu nsibuk? Għax, għax, għax, għax, Hortenz! Tistu tajdu li ġara, jiemu għad nifem xej. Dak Max jgħatni l fuq li kien jaħdem maħna li waqqana ċajt u d-dim Malta u għawdex kolla. Le! Mhux veru! Ara ma tgiddibnix ta! Ara ma tgiddibnix! Le, Seren, ikkalma. Zommu għagġan. Anki int mikiera mel xi ħaġa. Ifu, jien qed nifhem sew. Inċismi, Lorenz jew min? Ma nafx. Jekk mhux se jtejtela l-verità lil martek, sentik daqtejn. Nitfek malajt, naqbes fuqek. Aj ma ħej ġan xi problema għandek? Jien għad nibża. Tinekħa tibda tumel like inna xinajdu. Issa tawa, int, Lilek qed ngħid. X'jismek? Lawrence jew Max? Max jisimni? Iġifieri int tul da żmien kollu tħaqt bija. Qed li li jismek Lawrence mentri kien jismek Max. Iġifieri jien sakemm kont qed naħdem Malta, kont qed naħdem fl-istess uffiċċju fejn kont taħdem int. Iġifieri meta Serena u Kerry rrakuntaw li ċamiltilhom int, U jien għedtilhom li kieku għamiltha lili kont nifflaġellak, jiġifieri jien kont qed nirreferi għalik. Iva! Idħol il-ġewwa! Idħol il-ġewwa issa! Ess idħol il-ġewwa! Għax mhux se niflaġella, imma se nbiċri. Le, le, please, le, le! ċaħat tiżomma! Insaffar! Ara sejra nejn anzi! U jina l-maħħa. Nibza!